ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب Špioniranje اي uhođenje مسلمانا i otkrivanje njihovih tajni neprijateljima islama je munafikluk, čisti munafikluk. Tako blatiti muslimana i zaboraviti sva njegova dobra djela, da te potpuno zaslijepi tvoja mržnja ili zavidnost i tako dalje, gdje je tu iman? Gdje je tu iman? وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيها Wallahi, taj čovjek ili ti ljudi, braća i sestre koji tako postupaju, tako mi Allaha ne mogu mirno zaspati. Ne mogu mirno zaspati, ne mogu mirno leći. وكم من أناس رأيناهم Mora se utvrditi vijest prije nego što se donese presuda. Prije nego što se donese presuda. Je li kod nas tako? Je li u našem životu tako ili nije? U većini slučajeva nije. Mnogi ljudi rade djela stanovnika džehennema. Čitav život. Ti bi rekao za njega džehennemlija, jel? Nijedan grije nije ostavio da ga ne radi.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 se tiče našeg ahlaka i odnosa jednih prema drugima. Mi smo govorili o onim fitnama i kako ih se, kako ih se sačuvati. Ovaj hadis je povezan na neki način s tom temom, ali vidjet ćemo o čemu se radi. Naime, ja sam za večera suzeo hadis ili priču koju bilježi imam Buharija o jednom ashabu koji je bio učesnik Bedra koji je bio učesnik Bedra, međutim počinio je jedan veliki grijeh počinio je grije na taj način što je poslao ženu mušrikinju odnosno po ženi jednoj mušrikinji poslao je pismo u Meku da obavijesti svoj rod i svoju porodicu o namjerama poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Naime, Imam Buharija od Ali radijallahu ta'ala prenosi, ja ću samo u prijevodu ovaj hadis spomenuti, Kaže Ali radijallahu ta'ala, poslao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mene Zubejra i Mikdada, rekavši: "Idite do doline Hah. Tu se nalazi žena koja nosi pismo za Kurejšije, pa ga uzmite." I mi smo otišli i našli smo ženu u toj dolini u kojoj je rekao poslanik da će biti ta žena. Kad smo je stigli, rekli smo joj: "Daj nam pismo." ili vadi pismo koje nosiš kurejšijama. Ona je rekla, ja ne imam nikakvog pisma. A onda smo mi rekli, daj pismo ili ćemo ti skinuti odjeću. Kad je vidjela da smo mi ozbiljni, dakle u svojoj prijetnji, izvadila je pismo iz svoje kose, odnosno bila ga je stavila u kosu ili u svoje pletenice i odnijeli smo ga poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A to pismo je bilo od Hatiba ibn Ebi Beltata mušicima Mekke u koji im obavještava o namjerama poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam dobio to pismo, pozvao je ashabe, tu je bio i dotični ashab koji je poslao to pismo, pa mu se obratio poslanik sallallahu alaihi wasallam riječima, šta je ovo Hatibe? A on je rekao, ne požuruj Allahov poslanić. Ja sam bio čovjek koji je vezan za Kurejš, za Kurejšije. Bio sam njihov saveznik, a nisam od njih. Dakle, ne pripadam tom plemenu. A muhađiri ovdje u Medini, dakle muhađiri iz Mekije, većina njih ima svoju rodbinu. Svoju rodbinu koja će im čuvati njihovi metak i njihove porodice, dakle iz uglednih su plemena. I ja sam želio, kad već nemam rodinskih veza sa Kurejšijama, da na taj način sačuvam svoj metak i svoju porodicu, a nisam to učinio s ciljem da napustim vjeru, niti sam zadovoljan kufrom nakon, nakon Islama. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na to rekao, rekao je istinu. Rekao je istinu. A onda je Omer radi on rekao, o Allahu poslaniće, dozvoli mi da osjećem glavu ovom munafiku. Dakle, i pored toga što je poslanik sallallahu sellem kazao da je ovaj čovjek rekao istinu, Omer traži da ga ubije, da nad njim izvrši kaznu. Allahu poslanik sallallahu sellem nakon toga reče, Omere, on je učesnik bedra. A šta ti znaš? Možda je Allah Đelešanuhu pogledao na učesnike bedra i rekao, radite što god hoćete, ja sam vam oprostio. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, objavio ajete sure Mumtahine, prve ajete u kojima kaže A'udhu billahi minash min rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ja ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduvi wa aduvakum awliya'a tulkuna ilayhim bil mawaddati wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq. O vjernici, ne uzimajte moje i vaše neprijatelje za prijatelje, i ne pokazujte im ljubav kad su oni kjaferi, odnosno nevjernici i poricatelji istine koja vam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je ta predaja, jedna predaja. Postoji dakle i druga predaja, također od Ali radijallahu ta'ala, nešto malo u izmijenjenom, izmijenjenog sadržaja, u drugoj predaji se samo spominje na ovom mjestu, kada su oni došli do ove žene, kada ona rekla nije, nije kod mene nikakvo pismo, nemam pisma, oni su rekli nije slagao Allahu poslanik ili pismo ili ćemo ti skinuti odjeću i u toj predaji također pitanje poslanik sam se razlikuje od onog prvog on je rekao šta te je navelo Hatibe da učiniš to da učiniš takvu stvar I nakon toga, kada je poslanik s.a.v. u drugoj predaji se spominje, kada je poslanik s.a.v. nakon što je Omer tražio da ga ubije, nakon što je tražio da ubije ovog čovjeka koji je počinio tako veliki grijeh, a vidjet ćemo šta znači taj grijeh, nakon što je poslanik rekao Omeru, Omere, šta ti znaš, možda je Allah pogledao učesnike bedra i rekao rate šta god hoćete, Allah vam je oprostio. Tada je Omer zaplakao. Dakle, to su te dvije predaje koje govore o ovom slučaju, o slučaju izdaje islamske tajne, onda izdaje, izdaje muslimana. Ja sam, dakle, ovu temu vjerojatno naslučujete odmah zbog čega sam je uzeo, Zato što se ovih dana kod nas, inače kod nas muslimana stanje takvo, govori puno o špionaži i međusobnoj izdaji muslimana, ne samo da se govori, nego u dijelo se to odmah pretvara, muslimani jedni drugi puno napadaju, vrijeđaju, bez ikakvog edeba, bez ikakve kulture, osuđuju prije vremena i tako dalje. Iznose neke greške, zaboravljajući na dobra dijela koja neki ljudi imaju i njihov rad za Allahu vjeru, tako da svi zajedno činimo grije prema Allahu Đalešanuhu nerazumijevajući istinski islamski propis. Zato sam uzeo ovaj hadis i ovu priču da inša Allah iz njih izvučemo pouku, pouku i poruku kako bi se znali ponašati u svakoj situaciji, a posebno kad su u pitanju ljudi koji naprave greške slične ovoj, ovoj hatibovoj. Što se tiče pouka, braće i sestre, iz ovog hadisa, ima ih jako mnogo. Ja ću spomenuti samo neke. Pogledajte jedan obični hadis, nije tako dug. A na ovu temu učenjaci su knjige napisali. A kamoli pouke da mi nabrojimo, nabrojimo u ovom našem predavanju koje traje pola sata ili 45 minuta. Prije svega, ovaj hadis, odnosno ova priča, je dokaz oslanstva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jer je obavijestio Aliju preko objave, je tako? Preko objave, poslanik sallallahu nije znao da je, da je ta žena otišla otišla Kurejšijama da im odnese to pismo. Obavijestio Aliju rekao, idite, u toj i toj dolini nalazi se ta i ta žena koja je pošla u Meku da odnese pismo Kurejšijama. I to je dokaz istinitosti, istinitosti poslanika i njegovog poslanstva, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zatim druga pouka, braćo i sestre, jeste jekin ashaba i njihov iman i čvrsto ubjeđenje u istinitost poslanikovih riječi. Gdje se to najbolje vidi? Kada su stigli ženu Alija radijallahu ta'ala i njegovi drugovi, rekli su šta? Ahređil kitab. Vadi pismo. Vadi pismo. Nisu rekli da li ti nosiš nešto u Meku, imaš nešto sa sobom, imaš li kakvo pismo, nego vadi pismo. 100% znaju da ona nosi, da ona nosi pismo jer je poslao onaj koji je dobio obavijest preko objave, preko Allaha Đelešanu. Zatim kad je odbila, kad je odbila, nisu se nimalo pokolebali. Oni će se pokolebali njihovo jeki njihovo ubjeđenje da je to istina. Odbila, rekla je, nema nikog pisma, rekli su, zaprijetili su joj. Rekli su, skinut ćemo ti odjeću, ako nam ne daš, ne daš to pismo koje nosiš. I tek tada je, tada je dala, dala to pismo. I Jekin, dakle, koji, koji zaista nama fali, nama fali u ovom našem vremenu koje je obilježeno fitnama i iskušenjima. Zatim, treća stvar koja se vidi iz ovoga hadisa, iz ove priče, jeste moral i čestitost žena u tom vremenu, u tom vremenu, makar bile i mušrikinje. Nisu bile vjernice. Ova žena bila žena mušrikinja, koja je ponijela to pismo. Međutim, kad su joj zaprijetili da će joj skinuti odjeću, pogledajte, znači, auret, što znači stidno mjesto otkriti pred muškarcem, koji ti nije rodbina, odnosno nije tvoj muž ili mahrem, kako se pobojala ova žena i odma pristala da, da im da ono što traže. Čim su joj zaprijetili time? E, uporedimo to sad sa našim, sa našim stanjem danas i sa stanjem morala žena danas, a da ne govorimo o muslimankama tadašnjeg doba. E, možete onda misliti kako je islam sa svojim uzvišnim propisima izgradio moral i čednost ko žene muslimanke kad se ovako ponašale mušrikinje. I sjetimo se one poznate izjave Hinde, ne samo nje, nego inače žena mušrikinja koji su tavafile gole oko Kjabe, noću, dakle muškarcu tavafile oko Kjabe i tada u to vrijeme kao mušici a žene, pošto su smatrali, jer nemaju vjere, nemaju objavu, sad su onda izmišljaju, izmišljaju propise, jer ne mogu tavafiti u, u odjeću koju su griješili prema Allahu, onda je moraju skinuti ako nemaju čistu odjeću koju će obući. One koje nisu imale tu odjeću, takvu, koje su bile sromašne, tavafile su oko Kabe gole, naveće i govorile su, ako sam otkrila, dakle svoje tijelo nisam nikomu halalila. Nisam nikomu halalila. Dakle, taj moral i čestitost, čestitost, poštenje, poštenje i čuvanje obraza je bio na visokom nivou kod ovih žena dakle u predislamskom dobu, a i u vrijeme islama, kod onih žena čak koji su ostale, ostale mušikinje. Nisu bile još primile islam. Zatim, braćo i sestre, ono što je najvažnije i ono zbog čega sam ja uz ovaj hadis jeste da nam poslanik Saleselem ovim primjerom utire put i način dakle najpravedniji put pravedan, mudar i objektivan u ponašanju u ponašanju prema onima prema onima koji su počinili određenu grešku ili određeni prijestup i to na sljedeći način i ovo je ono što trebamo večeras svi dobro naučiti i zapamtiti prije svega kad se radi o kakvoj vijesti o kakvom haberu ma od koga dolazio ma od koga dolazio mora se utvrditi vijest prije nego što se donese presuda prije nego što se donese presuda je li kod nas tako Je u našem životu tako ili nije? U većini slučajeva nije. I dokaz imamo koliko god hoćete. Koliko god hoćete. Na običnom sjelu prenese se jedna vijest. Bratu radio to i to, sestra radila to, desilo se to i to, gotovo. U tom sjelu niko neće kazati šta su ti dokazi, treba to prije tako da ne, ne, ne. Mi smo prijatelji, mi smo jedna, jedna grupa koja stalno sastaje i vjerujemo jednim drugima bez obzira od koga je ovaj drugi čuo tu informaciju i tu vijest. Ovom hadisu vijest je došla najpouzdanijim putem. Kako? Objavom subhanallah. Objavom. Objavom. Poslanik sa sve nije od sebe rekao, idite u tu, dol, tu dol, naćite takvu i takvu ženu koja nosi pismo. Po svom ičtihadu, nego objavom ga Allah obavještava o toj, o toj ženi. Zatim, druga stvar jeste upoznavanje sa uzrocima koji su doveli do greške, koji su doveli do, do prijestupa. Kaže poslanik sa Hatibu, ma hameleke ala ma sanat. Šta te je navelo da to učiniš? Nije odma osuda. Grijeh je velik. Vidjet ćemo u nastavku šta znači, to je izdaja, to je špijunaža. Izdaja Islama, izdaja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tajni i tajni muslimana. Dakle, poslanik sallallahu alaihi ve sellem daje prostor i mogućnost krivcu, onome koji je počinio takav grijeh, da slobodno iznese svoje mišljenje, svoje dokaze, opravdanja koji ima i da ispriča sve ono što mu je na duši. Prije nego što se izvrši kazna, jer ovo djelo zaslužuje kaznu. Ali možda i nije, vidjet ćemo. Možda će biti oslobođen, oslobođen kazni. Poslanik sada sada dakle, pušta Hatiba da priča o tome i ne prekida ga, niti pokazuje svoju srđbu prema njemu u datom trenutku. On je pred njim. Suđenje je počelo. Poslanik sada sada ga pita, a on priča o svom slučaju i objašnjava zašto je uradio određenu stvar. Određenu stvar. Dakle, to je vrlo važna činjenica koju moramo imati uvijek na umu. Dakle, da se utvrdi vijest da se upoznaju uzroci i da se da čovjeku mogućnost, a ne da se odmah zaplaši, da se zastraši, da se osudi unaprijed i tako dalje, da mu se da mogućnost da kaže zbog čega je uradio određenu, određenu stvar. Jer svako od nas griješi. Svako od nas griješi. Nema ni jednog čovjeka posle poslanika sa sam da neće upasti u grešku. Slično ovoj, ovoj hatbu. Zatim, sljedeća stvar, kada se dokaže iskrenost prestupnika, dakle da ne laže, kada se dokaže da ne laže, makar njegovi dokazi ne bili ubjedljivi, dakle ne bili ubjedljivi u pitanju kazne, to što ti iznosiš neće poništiti kaznu, neće poništiti kaznu, tvoji dokazi nisu ubjedljivi, ali nije slagao, nije slagao, dakle nije se izvlačio, nije rekao, dakle, ja sam to uradio zbog toga i toga, nego je priznao istinu i rekao je, osjećao sam da je moja porodica nezaštićena, a zaista nisam imao nikakvi drugi namjere da napustim islam, da se vratim u kufru, da se vratim mušcima i tako dalje. Dakle, treba tu iskrenost uzeti u obzir, uzeti u obzir i ne treba je nimalo omalovažavati i zanemariti. Zato poslanik sallallahu kaže: "Ema innahu faqad sadakaku." Što se njega tiče, on vam je rekao istinu. Rekao vam je istinu. Zatim sljedeća stvar, ako nečija isprika ili opravdanje nema težinu, dakle nije teška sama po sebi, ne zadovoljava koliko je težak taj grijeh koji je počinio čovjek, onda se vraća na što? Onda se vraćamo na njegov život, to jest na njegova dijela, na njegova dijela. I njegova dobra dijela upoređujemo i njegov rad za islam u ime Allaha Đalešanhu upoređuju se sa greškom koju je počinio. Jer možda će taj grijeh nestati i utopiti se u moru dobrih dijela koje ova ima. Poslanik sallallahu alejhi je zavirio u fajl, da tako kažem, Hatiba i vidio je šta da je on učesnik bedra. Učesnik bedra. I samo to djelo Da nije bio učesnik bedra, otišla mu glava. To djelo zaslužuje kaznu, ali njegovo dobro djelo, odnosno ova stvar i ova stavka iz njegovog fajla, činjenica da je učesnik bedra, jača je bila hiljedu puta od onoga što je on počinio. Dakle, dovoljna je bila da se prihvati njegovo opravdanje nakon što je bio zaslužio kaznu. Nakon što je bio zaslužio kaznu. Zato pogledajte što kaže braći i sestre Ibnu Kajim vezano za ovu priču. Kaže, jedno od pravila i mudrosti šerijata je i to da ko je poznat po mnoštvu dobrih dijela, pazite ovo, ko je poznat po mnoštvu dobrih dijela i čiji rad za vjeru i dobra dijela ostavljaju vidljiv trag u životu muslimana, dakle u islamu, njemu se toleriše ono što se ne toleriše drugima. I njemu se oprašta ono što se ne oprašta drugima. Jer kaže Ibn Kajim, grijeh je nečistoća. Jel tako? Grijeh je nečistoća, prlja srce, prlja dušu, zbog toga zaslužuje kazna. Međutim, on navodi od jedno fiksko pravilo. Ali kaže, kada voda dostigne dva vrća, kada je bude koliko dva vrća, ne smeta joj nečistoća. Dakle, fiksko pravilo, el ma'u idha belaga kulletejni lem jahmelu habeth. Dakle, kada voda dostigne dva vrča, kada je ima toliko, toliko, onda joj određena čistoća kad upadne u nju neće promijeniti na tri svojstva, jel? Koja, koja, koja ima. A ako za razliku, kaže, od malo vode, koja ne može podnijeti ni nimalo nečistoći. malo nečistoći. Pogledajte kako mu Kajim objasnio, objasnio ovu stvar. Dakle, to je ono što je spriječilo poslanika, sallallahu alaihi sallam, da ubije ovog čovjeka i zabranio je Omeru da to učini iako je zbog veličine ovoga grijeha zaslužio takvu kaznu. Međutim, veličina dobrog dijela koje se zove učesnik bedra, poništo je tu kaznu. Sjetimo se zatim, braćo i sestre, kada je poslanje sa vaselna pozivao ljude da udjeljuju za džihad, za opremanje boraca muđahlja na Allahovom putu. Kada je Osman radijallahu ta'ala došao sa onim čim je došao, koliko je udjelio Osman? opremio je trećinu vojske Osmana radi Allah na Tebuk. Šta je rekao poslanik svoje selle? Neće štetiti Osmanu šta god učini poslije ovoga. Neće štetiti Osmanu šta god učini poslije ovoga. Jel to znači da ljudi takve vrste koji čine toliko dobra djela kao što je Osman radi Allah, kao što je Hatvin ibn Abi Beltat koji je bio učesnik bedra, da oni imaju primat nad ostalim vjernicima? Ne, nego s tako dobrim dijelima, s takvom žrtvom za islam, zar je moguće da će Osman poslije toga uraditi išto drugo osim dobro dijelo? Zar je moguće da će poslije takvog dobrog dijela činiti išta drugo osim također dobra dijela, koja će biti manja ili veća od, od ovoga što je učinio? Uz grijehe normalno koje će činiti. Ali ti grijesi koje bude učinio, kad se budu izvagali sa ovim što je uradio, su ništavni. Su ništavni, oni se istope. Dakle, također, kada je Talha štitio poslanika sa sam svojim tijelom, svojim toliko da ga je skoro potpuno bio zaklonio, bio je sav izranjan. Šta je rekao poslanik sa sallam? Talhi je obavezan nagradu. On je već zaslužio nagradu na ahiretu. Već je zaslužio nagradu samim tim svojim činom, svojim dijelom, što je bio spreman da žrtvuje sebe da bi poslanik sa sallam ostao, ostao živ. Zatim, ne samo ovo obraćanje, nego islamski učenjaci spominju u slučaju Musa alaihi selama. Jer ima, bilo je u ovome ummetu, nekakvih filozofa koji su pokušavali čak da govoreći o čovjeku, njegovim slabostima, njegovim mahanama, njegovim mahanama, da uzmu, ne uzmu, je čak Musa alaih kao primjer. Pa jedan put se kaj srdio, pa tražio Allah oprost, ubio čovjeka, pa je rekao neću više, pa ponovo se to desilo i tako dalje, što govori, što govori dakle o naravi i bit, odnosno prirodi, prirodi samog insana. Međutim, islamski učenjaci drugačije tretiraju ovu stvar. Musa i selam baca ploče na kojima je objavod Allaha Đelešanu. Je, li istina to ili nije? Istina. Razgovara sa Allahom ili rekli bismo raspravlja sa Allahom o, kad je poslanik sa selam bio na Isra i Mirađu. Pa kaže, zar je moguće da mladić koji dolazi posle mene ima više sljedbenika u džennetu nego ja? Pa vuče svog brata Haruna kad je došao, kad je vidio što je upao njegov narod, za bradu i za kosu, srdit, ljut i tako dalje. Šta znači ti postupci njegovi? Zar i njegova srđba i bacanje ploči nije bilo u ime Allaha Đelešanova? Je li ili Nije. Jašta je vidio, njegov se narod vratio u kufr, vratio se u širk, subhanallah. I on je toliko se bio izgubio zbog toga, toliko mu je bilo teško da je zaboravio što drži u svojim rukama. Jer je Haruna ostavio za svog zamjenika da vidi šta je zbog čega, zbog čega je dozvolio da narod skrene u širk i ostavi Allahu vjeru. Dakle, sve to ništa ne znači, dakle, i ne umanjuje njegovu vrijednost kod Allaha Đalešanu, kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Odnosno ono što je uradio Musa A.S. kao Allahov poslanik. Zatim, u odnosu na neprijatelja kome se suprostavio, to je faraon koji govori za sebe da je Bog. Zatim, strpljivost njegova u davi. Strpljivost na jeziječenju od koga? Od naroda koga on izveo na pravi put Allahu volju. Šta je sve od tog naroda trpio? Od židova? Zamislite kako je bilo Musa u radu sa, sa židovima. Wallahi, Danas uđu u vjeru, sutra iziđu iz vjere. Milijarde razloga nađu, odaš, ne ima i nigdje. On ode da primi objavu, vrati se oni zlatno telo obožavaju. Spasio i faraona, izbavio i, i posle toga ga opet živite. Treba ući u Palestinu, treba ući u svetu zemlju. On im kao, idite ti tvoj bog, borite se. Kad pobjedite, <laughs> zovite nas, mi ćemo onda doći, doći da uđemo u Palestinu. I valjalo je sve to izdržati, zato poslanje sa sam kanek se Allah smiluje, kada su njega ezijetili, neka se Allah smiluje mom bratu Musa, on je bio gore ezijećen. Gore je izličan one, pa je, pa je izdržao. Zato on spada u poslanika koji su ulul azm. Ulul azm. Dakle, poslanici koji su imali najveću zadaću. Dakle, te sitnice nisu ostale traga na ona djela koja je on uradio, ne znači ništa u odnosu na dobra djela koja je uradio. Vjerujte da i kod običnih ljudi tako koji su pravedni, koji su pravedni i pošteni. Zaista kod mene jest tako. Kod nas, kad znamo čovjeka, poznat je kao dobročinitelj, poznat je kao dobar vjernik, koji se boji Allah i pokorava se Allahu, ako učini neku grešku i ako zna, a ja znam, kao što, što mnoga vraća znaju e, za greške neki, nekih od nas, jel tako? Znam za njegov prijestup, javno ga ne čini, ne ponavlja ga i tako dalje, ali desila se greška, u mojim očima je zaista maleno. Zaista maleno u odnosu na ono što je počinio, osim ako ne zaslužuje, šarijasku kaznu zaista je maleno u odnosu na ono na njegovu žrtvu, žrtvu za Allahu vjeru. Ovdje postoje dvije skupine ljudi. Kad su u pitanju ovakvi prestupi i ovakve greške, odnosno osuđivanje ili neosuđivanje, postoje dvije skupine ljudi, a obodve te skupine prelaze granicu dozvoljeno. To je ono što želim, što želim spomenuti. Na internetu otvorite bilo koju stranicu, bilo koju stranicu, našu bošnjačku, muslimansku i tako dalje, kod naše vraće i sestara, vallahi naći ćete puno više šerra, puno više zla nego dobra. Puno više zla, posebno kad su u pitanju nekakvi forumi, nekakve rasprave i tako dalje. Hem što se ne zna voditi rasprava, što se tu vrijeđaju ličnosti ljudi, muslimana, što se napadaju, iznose, klebetaju se muslimani, ružne riječi se govore o njima i čak za grijehe i za prestupe za koji ja znam da se ti počinio prije pet godina, ja ću ti iznijeti tu na na tom forumu i kazati ako si ti mene na neki način napao i tako dalje. Ako vrijeđaš uh, moju organizaciju, moj džemat, subhanallah, ja sam jedno večer otvorio samo nekoliko tih stranica i zaibretio se i kažem, ja rab, zaista je ovo fitna. Zaista je ovo Luk i fesad se širi preko tog interneta na takav način da Allah sačuva. Da Allah sačuva i kidaju se bratske veze, kidaju se bratske veze, pucaju ko ledenice. Zaista jesu, zaista jesu. I stvara se mržnja, a u to sam se uvjerio. U to, ne samo preko interneta sam se uvjerio, nego u stvarnom životu. Kod onih koji posjećuju te stranice, a koji su u različitim džematima, zaista se stvara stvara velika mržnja. Evo ti skupina. Prva skupina. Skupina koja ističe kad nađe, ja sam u jednom džematu, ti si u drugom. Ja sam u jednom organizaciji, ti si u drugoj. Kad nađem grešku kod tebe, koji si počinio, A znam da također posjećuješ ti internet. A mi smo se prije toga zamirili. Čekao sam te. Ja sam to čekao ko ozebu sunce. I odma iznosim, ne vidim ništa od dobra koji si ti uradio. Sve to pada u vodu. Sve to pada u vodu. Wallahi je to zulum nad zulumima. Nepravda nad nepravdom. To je najveća nepravda na Dunjaluku poslije, poslije širka prema Allahu Đelešanuhu, tako blatit muslimana i zaboraviti sva njegova dobra djela, da te potpuno zaslijepi tvoja mržnja ili zavidnost i tako dalje, gdje je tu iman? Gdje je tu iman? I samo se to ističe. Samo se to ističe. I ne samo da se ističe tu, nego se širi. Nego se širi. I ako ja znam neku tajnu, tajnu neku, iz određenog džemata iz kojeg sam otišao u drugi džemat, odnosno sa nekom drugom rajom, sa nekom drugom raju, ja ću kasnije to prenositi sve što znam, sve što znam iz tog džema, odnosno o određenim ličnostima koje ja poznajem. Koje ja poznajem. Wallahi, taj čovjek ili ti ljudi, braće i sestre koji tako postupaju, tako mi Allaha ne mogu mirni zaspati. Ne mogu mirno zaspati, ne mogu mirno leći. Ne samo što puno boravi na tom internetu, nego i zbog onoga što radi, što radi i što pišu i što govori. Makar bila istina to što su napisali o određenom bratu ili sestri. Makar bila istina. Ali iznositi samo to, a zaboravljati, zaboravljati ostale stvari, ostale, vjerujte, napadaju se, napadaju se braća, odnosno ljudi koji su zaista, ono, ono što se kaže, remz, džihada, dave, ove, ove sahve koja je kod nas u, u, u Bosni, simboli te dave, na takav način da nema apsolutno nikakvog respekta. Nikakvog respekta. I više bi čovjek imao respekta puno, meni se čini, prema nekom koji druge vjere, nego ne, ovi ljudi koji pišu na takav način i govore protiv, protiv svoje braće muslimana. Jer braćo i sestre, kada bi se zbog pojedinačnih grešaka, ma koliko bile velike u ovom današnjem našem vremenu, kada bi se zbog pojedinačnih grešaka odbacili ljudi u cijelini i sva njihova dobra djela, pa gdje bi bila nauka? Gdje bi bila nauka? Ko to od islamskih učenjaka, od islamskih velikana, koje mi poznajemo i one koje ne poznajemo od imama Buharije, muslima, e, šeha Albanija, Ibn Tejmije i tako dalje, us naših savremenika, ko to nema grešaka? Ko to nema grešaka? Kada bismo ulazili u detalje, u detalje i spominjali najsitnije greške, najsitnije, najsitnije detalje iz života, pa ne bi imali onda koga slijediti, ne bi imali na koga pozvati. Ne bi imali ni jedan kitab, ni jednu knjigu, ni iz hadisa, ni iz tefsira uzeti i kazati, vala, ovo je 100% čist čovjek, nema kod njega nikakvog grija. Ni u akidi nema grešaka, ni, ni najsitniji, vezani za ešarijsku akidu, za Allahova svojstva, za ovo, nikakvi kod njega grešaka nema. Ne bi imali koga uzeti. Ne bi imali koga uzeti. Nestalo bi na taj način i zakona. Nemoguće je to. Mi smo ljudi. Mi smo ljudi. Onda, ako je to tako, ako ćemo toliko ukrupnjavati i iznositi grijeh koji neko od nas uradi, a posebno ako se čovjek javno ograđuje ili javno ne radi taj grijeh, brat musliman ili sestra muslimanka, vallahi, onda po takvim ljudima teuba nema smisla. Teuba nema smisla. A to je najveća milost Allahova za ljude, da posle učinjenog grijeha, da posle vratiš se Allahu, da se obratiš se Allahu, od njega traješ oprost, Nema kod nas oprosta od nekog drugog tražiti. Pa šta iznesiti moje grijehe? Šta hoćeš onda? Hoćeš tražiti to da ja tebi dođem, da od tebe tražim oprost? Ili da tebi padnem na koljena pa da bude sve u redu po tamam pa će ti onda pisati drugačije o meni, jel? Nije nego teuba, teuba, vrata teuba je sotrana do sudnjega dana. Do su, do, ili dok duša ne dođe do grkljana. Pokaj se Allah, iskreno, Allah oprašta sve grijehe, sve grijehe ako se čovjek iskreno vrati Allahu Đelešanu. Zatim, to je jedna skupina. Druga skupina je skupina ljudi koji zbog mnoštva dobrih dijela kod određenih ljudi s kojima se oni druže, koje oni uvažavaju i poštuju, neće da priznaju njihove greške. Kad makar i javno, javno činili, javno činili, opravdavaju ih, opravdavaju ih i brani. Isto tako zulum. Isto tako zulum i nepravda postoji treća skupina koja je meni se čini najmalobrojnija u našem ummetu danas. A to je pravedna skupina koja je objektivna i pravedna u svakoj situaciji. Za grijeh nikad nećeš da je dobro djelo, niti obrnuto, niti obrnuto. Niti će braniti, braniti malo kome se radi, posebno ako javno čovjek iziđe s tim grijehom, neće ga opravdavati, a ako ga tajno radi, makar ustraju u njemu, i on će ustrajati na sihatu tajno, u nasjehatu tajna neće ga blatiti i iznositi iznosit pred, pred, pred ostale ljude. Ako ga radi javno, dakle, priznaće da je to grih. Priznaće da, dakle, to je pravednost i to je, to je objektivnost koja, koja danas nama fali. Zatim sljedeća stvar koju izlačimo iz ovog hadisa, braće sestri, jeste da saosjećanje prema djeci i bližnjima, prema svojoj rodbini, nije opravdanje za griješenje i nanošenje štete ummetu, nanošenje štete muslimanima. Naprotiv, to je čista zabuda. To je čista zabuda. Još posebno ako su tvoji roditelji, tvoje, tvoja djeca, tvoja djeca u džehlu, ako, ako ne slijede Kur'an i sunnet, ako su protivnici Kur'ana i sunneta, ti samo zbog svojih osjećanja, zbog krvnih veza, podržavaš njih i hoćeš da im izdaš tajnu, tajnu muslimana, to je zaista velika zabuda. To je zaista velika zabuda. Sljedeća pouka koja se izvodi iz ovog hadisa jeste da špioniranje i uhođenje muslimana i otkrivanje njihovih tajni neprijateljima Islama je munafikluk, luk, čisti munafik I zaslužuje ubijstvo, zaslužuje najveću kaznu bez obzira na cilj, razlog i ispriku. ispriku. Osim ako se ne desi slučaj sličan hatibu, jel? Sličan sličan hat, to su izuzetci. Šta je spriječilo hatiba da, ne bude, da mu ne bude glava odrubljena? Samo što je učesnik bedra. Ništa drugo. Ništa drugo. Samo što je učesnik bedra. To je sačuvalo njegovu glavu i njegov život. A inače ono što je počinio je osobina munafika i poslanik sa sredem to nije porekao Omeru. Porek, to poslanik sa nije porekao Omeru. Nije rekao nije tako. Kada je on rekao daj da osjećam glavu munafiku, nije rekao ovo nije osobina munafika. Nego je rekao, nemoj, možda je, je Allah pogledao na bedrane, pa rekao, radite što hoćete, ja sam, ja sam oprosti. Što ne znači opet radite što god hoćete. Ne, nego kako smo malo prije objasnili, dakle, od takvih ljudi se očekuje samo dobro, a mogu pogriješiti, mogu upast, mogu upast u grije, i to smrtonosan grije, smrtonosan grije. Zatim sljedeća pouka, braće i sestre, vrlo važna za nas, jeste da onaj ko radi dobro za islam u ime Allaha Đelešanu, Dakle, ko se mnogo žrtvuje na polju davi, pomaganja islama, muslimana, učvršćivanja e, islamskog safa, Allah Đelešanuhu će čuvati njegovo vjerovanje. Allah će ga sačuvati od svih mogućih skretanja, skretanja i zablude. A onaj čiji kraj bude ružan ili nakon imana neudubila skreni i ostavi vjeru, znajte da je takav uvijek krio u sebi munafikluk, odnosno prezir i mržnju prema, prema islamu. Sjetimo se hadisa koji ga bilježi Buharija i Muslim od Sehl ibn Sada. Dakle, takav nije rad... Bilo je nešto unutar njega, u njegovom srcu, što je prevadnulo, Nije mogao da izdrži, a da to ne pokaže. A da to ne pokaže. Dakle, nije bio iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Buharija, dakle, i Muslim bilježe od Sehl ibn Sada, samo ćemo prepričati ovaj hadis, kada su muslimani bili zajedno s u borbi protiv mušrika, jedan od muslimana se posebno istakao u borbi. Borio se, svi nekako posustano i dodije im, ali on nikako. Nakon toga rekli su, ako je iko zaslužio džennet, on je. Kaže poslan Salem, on je stanovnik vatre. Što se njega tiče, on je stanovnik vatre. Pa je rekao jedan od muslimana, vallahi ću ga pratiti. Vallahi ću ga pratiti. Čudno mu bilo zašto sam kaže da je on stanovnik vatre. Pa sam ga pratio u novoj bitci u kojoj se također borio žestoko, međutim bio je ranjen. Bio je ranjen i nije mogao da izdrži da izdrži težinu te rane pa je stavio koplje i nabao na to koplje i sam sebe ubio. Pa sam došao poslanik sa selem i rekao "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasulullah. Vjerujem da nema Boga osim Allah, da si ti Allahov poslanik. Kako, zašto to izgovaraš? Zar nisi već izgovorio šehadet? Kaj ja, Rasulallah, pratio sam čovjeka za kojeg si ti rekao da je stanovnik vatre, on je uradio tako i tako. On je uradio tako i tako. Kaj je poslanik sa tada izrekao svoje poznate riječi? Mnogi ljudi rade dobra djela. Rade i dobra djela, je jel tako? Pa i pretekne ono što je u njihovim srcima. A? Na osnovu onoga što ljudi vide, mašala, dobri. Međutim, u srcu ono što ostaje, onaj njegov nijet, njegova namjera, ako nije iskren prema Allahu Đalešanuhu, to će se pokazati. Ako je iskrenost, pokazat će se sigurno. Radi dijela stanovnika dženneta, pa i pretekne njihova knjiga. I na kraju radi dijela stanovnika džehennema i ode, ode u džehennem. A mnogi ljudi rade dijela stanovnika džehennema. Čitav život. Ti bi rekao za njega džehennemlija, jel? Nijedan grije nije ostaje da ga ne radi. Međutim, odjednom vidiš, pokajao se čovjek, vratio se Allahu, pretekne ga knjiga zbog njegove istine sprem Allahu, vrati se istinu, se pokaje i uđe, uđe u džennet. Zbog ovoga moramo skrenuti pažnju na strah od lošeg završetka, jer selef, dakle ljudi iz priješnje generacija muslimani i muslimanke se i kako bojali ovog skrivenog munafikluka u srcu, Muhammed ibn Munkadir, jedan od pobožnih muslimana i učenjaka, kada bi uči ajet i sure Zumer, broj 47, ili kraj ajeta, obeda lahum min Allahi ma lam yakunu jahtasibun, a Allah će ih kazniti kaznom kakvom nisu mogli ni naslutiti, plaći bi i obrati bi se svojoj porodici govoreći, bojim se da me od Allaha ne snađe ono o čemu sam se najmanje nadao. Dakle, ne zbog toga što je Allah učiniti nepravdu, nego zbog onoga što je u tvojim prsima, što je u tvom srcu. A Sufjan Sevri kaže za ovaj ajet da je ovo za njega ajet najveća opasnost. Najveća opasnost da te ne snađe kazna od Allaha Đelešanu zbog onoga. Onda kad se nisi ni nadao, ljudi to nisu vidjeli, nisu primjećivali, ali Allah zna tajne. Allah zna tajne, jer srca su ljudska, između dva Allahova prsta koje okreće kako hoće. Okriči kako hoće. Zato treba moliti Allaha da nas učvrsti, učvrsti na istini. A Ibrahim Etejmi, pogledajte šta kaže ovaj veliki islamski učenjak. Ovo njegovu predaj bilježi imam Buhari. Kad Ibrahim Etejmi govori, kad nisam nikada svoje riječi i dijela uporedio, a da nisam pomislio da sam lažac prema Allahu Đelešanu. Da lažim, da sam munafik. Tada, u tom vaktu, takav pobožnjak u islamskoj državi, a kamo danas u ovakvoj fitni, mi to ne smemo sebi ni priuštiti takvu avanturu, da uporedimo, da analiziramo i uporedimo naše riječi, naše riječi sa našim dijelima. Zatim, od pouka svakako jeste i objektivnost, odnosno nježnost srca ashaba i djelovanje nasihata na njih. Pogledajte Omera radijallahu ta'ala, kad kaže, Ja Rasulallah, daj mi, dozvoli mi da mu osjećam glavu, ovom munafiku. Kada je poslanik rekao, Omere, možda ti Ne znaš, možda je Allah oprostio bedranima? Kad je to sponsor spomenuo, Omer je zaplakao. Zaplakao, dakle, i, i tražio halala od, od Hatiba zbog onoga što je rekao. Dakle, kad se spomeni nasihat, bez obzira što je tako teška situacija, težak grijeh čovjek počinio, ali tu je poslanik da presudi. Kad je poslanik presudio, onda progovara iskrenost iskreni iman i istinsko bratstvo u ime Allaha Đelešanohu kod Omara radijallahu ta'ala an. I na kraju, svakako, ovaj hadis, odnosno ova priča je potvrda akide el vala ol bara, odnosno prijateljstva i neprijateljstva u ime Allaha Đelešanohu. I zna se s kim musliman može biti prijatelj, a komu je, komu je neprijatelj do sudnjega dana, kad kaže Allah Đelešanohu, ne uzimajte moje i vaše ne kaže Allah ne uzmete moje neprijatelje, nego moje i vaše neprijatelje za prijatelje i tajno im pokazujući ljubav, izražavajući ljubav. Ljubav, Allah zna šta vi, šta vi izražava. A oni ne vjeruju ono što Allah objavljuje. i Istjeruju poslanika i vas, zašto? Samo zato što vjerujete u Allaha Đalešanu. Samo zato što vjerujete u Allaha. Ako ste iskreno izišli da se u ime Allaha borite, ako ste u ime Allaha učinili hijđu, ako u ime Allaha sve to trpite, Allah im poručuje muslimanima, tadašnjim prvoj generaciji, a i svima nama. Nemojte prijatelja sa Allahovim neprijateljima, jer su oni Allahovi i vaši neprijatelji. I to je akida ehli sunnata, ehli sunnata vel džamaata. Molim Allaha Đelešanohu da nas učvrsti na istini, na ispravnoj akidi, da nam podari istinsku razboritost i razumijevanje Allahove vjeri, Allahove propisa, da ulije ljubav bratsku u naša srca, da nas sačuva grijeha, da nam pokrije sramote i mahane na ovom i na budućem svijetu, ولم أبرز تجليه اهدنا سبيل وجنة آمين كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم والأدب أعلى الرتب عيش علماء صنوع وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي مالا لن أرضي من يا ترى يضمني يمدني بنا شبي ولا يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على أثارهم لا تفتخر بالنسب تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطالب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا عربي